Psalm 13 In finem, Salmus David Dixit incipiens in corte suo, non est Deus. Corrupti sunt, et abonables, facti sunt, in studii suis. Non est faciat bonum, non est us usque ad unum. Dominus de cedo prospexit super filios hominum, ut videat si est intelligens, aut requiens Deum. Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt. Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Sepulcrum patens escuto eorum, lingui suis dolose agibant. Venenum aspidum sub labiis eorum, coramus maledictione et amaritudine plenum est, veloces pede seorum ad efudendum sanguinem. Contritio et infelicitas in vi seorum, et viam pacis non conioverunt, non estimo Dei ante oculo seorum. Nonne conioscent omnes qui operanto iniquitatem, qui devorant plebam meum sicu de pais. Dominum non invocaverunt, iluc trepidaverunt timore, ubi non era timo. Coniam Dominus in generatione justa est, concilium in opis, confudistis, coniam Dominus spes eus est qui stabit ex Sion salutare Israel. Cum averterit Dominus captivitatum plebis sue, exultabit Iacob et letabitor Israel.